ae don cae helidon. Ae doni su helidon tois antropois eina in homorofon, cae su noicon hos aute. Hede eipen, u celo ten lupen ton palaion mu sumforon memnestai, cae dia tuto tas ereemus oico. Hoti ton lupe cinta ectinos tuces, kai ton topon feugen eselein ensa he lupe sunebe.